ambayo yanaitwa ni masiku ya kusi ndani ya miezi hii tuliyoko ndani yake na miezi itakayokuja khutba ya leo maudhui na malengo ni kuangazia mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na ahkam zinazofungamana na masiku haya maji haya ya mvua inayotoka mbinguni ambayo wakati huu tunayozungumza maneno haya maji hayo yanaendelea kumiminika kutoka mbinguni haya maji ayuha almuslimuni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea ndani ya Qur'ani tukufu kwamba ndi maji yanayosababisha uhai wa wanadamu bali uhai wa kila kitu kilichoko juu ya ulimwengu huu anasema Mola Subhanahu wa Ta'ala fi surati al-anbiya waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy tukajalia kutokamana na maji kila kitu kikawa kiko hai uhai wa kila kitu katika ulimwengu huu mwanadamu wanyama mimea na vingine vyote vilioko katika ardhi hii ambavyo viko hai vinakuwa hai kwa sababu ya maji kutokamana na nidhamu na kanuni ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika ulimwengu huu maji haya yanayoteremka katika mbinguni sasa hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba ndio sababu ya riziki ya mwanadamu. Qala Allah Ta'ala fi surati Abasa al insanu ila anna sababna فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulban وفاكهة وأبا لماذا متاعا لكم ولأنعامكم riski Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha kutokamana kutokamana na mbingu au riski inayotoka mbinguni hii ya maji ambayo ndiyo sababu ya mwanadamu kupewa riski ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye pamoja na wanyama wake mataan lakum wa lian'amikum ويقول المولى عز وجل في سوره النبأ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا maji haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayateremsha kutoka mbinguni thajajan kwa miminiko wa kuendelea na kwa wingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema linukhrija ili apate kutoa kutokamana na maji hayo mazao na mimea na riziki ambayo mwanadamu anaitumia katika ulimwengu huu ili apate kuishi anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi surati al-Baqara alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum maji ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayateremsha kutoka mbinguni akhraja bihi min athamarat akatoa mimea na mazao na chakula kila aina ya chakula mwanadamu ana kila katika ulimwengu huu ukiondoa wanyama ni chakula kinatokamana na maji bali hata wanyama wenyewe ambao mwanadamu yua anawatumia kwa ni riziki awe ni ndege awe ni mwanadamu wa kutambaa awe ni mnyama wa kutambaa au awe ni mnyama aliye na miguu minne wa hali kadhalika ni wanyama ambao vile vile katika ulimwengu huu wanatumia maji maji haya ayuha almuslimun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyateremsha kutoka mbinguni kuwa ni kinywaji cha mwanadamu wa anzala minas samai ma'an lakum minhu sharab wa minhu shajarun fihi tusimun suratul nahl Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema maji haya ambayo Mwenyezi Mungu anayateremsha anayeteremsha kutoka mbinguni lakum minhu sharab suqya wanadamu wanapata kunywa maji mwanadamu hawezi kukaa na kiu na moja katika njia za kuondoa kiu chake au sababu ya kuondoa kiu cha mwanadamu ni maji maji yanatoka mbinguni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayateremsha mengine yanakwenda katika mito mengine yanaingia chini ya ardhi halafu yanageuka yanakuwa ni maji, macho ya, ya, ya maji ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu na mwanadamu anatumia maji hayo ili kuishi katika uhai wake maji ayuha almuslimun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayateremsha kutoka mbinguni anayasifu kuwa ni ma'an tahura maji ambayo ni tahara qala Allahu azza wa jalla fi surati al-furqan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura maji haya yanayotoka mbinguni ni maji ambayo ni tahara maan tahura sifa lilma ni maji ambayo ni tahara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayateremsha kutoka mbinguni yakiwa ni safi maji yanayotoka mbinguni ayuhal muslimun mbali na kwamba ni tahara ni maji yanayotumika kutahirisha kitu kingine ambacho sio tahara qala Allah azza wa jalla fi surati al-anfal وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به na anateremsha kutoka mbinguni maji ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya kazi yake ni kutahirisha wanadamu kwa hivyo maji yenyewe ni tahara ma antahura suratul furqan na maji haya ambayo ni tahara mwanadamu anayatumia kujitahirisha na ndio maana leo ewe mwanadamu ukiwa katika hadathul akbar au hadathul asghar unakwenda kujitahirisha kutokamana na maji ukiwa na najasa unaiondoa najasa kutokamana na maji idhan hadha alma tahuran wa mutahhira ni maji ambayo ni tahara na inatumika kutahirisha maji yanayotoka mbinguni ayuha muslimun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasifu ndani ya Qur'ani tukufu kwamba ni maji yaliyobarikiwa qala Allahu azza wa jalla قال المولى سبحانه وتعالى جل في ثنائه جل في علاه قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا سوره قاف na tunateremsha kutoka mbinguni ma'an maji mubarakan yaliyobarikiwa maji haya mnayoona sasa hivi yanaendelea kumiminika na yataendelea kumiminika katika masiku yanayokuja ni maji ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasifu ndani ya Qur'an kwamba ni maji yaliyobarikiwa yaliyo na baraka وأنزلنا من السماء ماء مباركا سورة قاف آية 9 vile vile anasema Mola Subhana wa Ta'ala fi surati al-A'raf aya 156 walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas sama wal ardh lau kama watu wa vitongojini lau kama watu wa vitongoji wangalikuwa wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala na wangalikuwa pamoja na iman wana takwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angewalipa kwa kuwateremshia baraka zinazotoka mbinguni ma hiya albarakat allati tanzilu minas samaa hiya alma Mwenyezi Mungu anawateremsha anawateremshia baraka kutoka mbinguni wal ardh na baraka zingine zinatoka kutokamana na ardhi maji yanatoka mbinguni yanamiminika juu ya ardhi ardhi inatoa mimea hiyo ndio baraka za ardhi walakin kadhabu lakini watu wa hicho kitongoji walimkadhibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakamkanusha Mwenyezi Mungu akawalipa yale wanayostahili maji ayuha almuslimun haya yanayotoka mbinguni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayasifu ya kwamba ni maji ambayo ni matamu قال الله عز وجل واسقيناكم ماء انفراتا سوره سوره المرسلات na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na tunawanywisheni enyi wanadamu tunawapeni maji ya kunywa ambayo furatan ai adhban maji ambayo ni matamu pale nyumbani kwako unaenda ukaweke ndoo ya maji ukinge maji yanayotoka mbinguni alafu uyanywe uangalie utamu wake nani aliyoyafanya maji hayo kuwa ni matamu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayeteremsha maji hayo kutoka kwenye mawingu maji ambayo Mwenyezi Mungu ameyasifu ya kwamba ni furatan maji matamu angelitaka Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla maji haya yanayotoka mbinguni sasa hivi yanamiminika katika ardhi hii yakawa ni maji ya utungu nani katika wanadamu anaweza kuyanywa maji hayo nani katika wanyama au katika mimea au katika mazao au katika viumbe ambavyo vinaweza kutumia maji ambayo hayawezi au haiwezekani kwa kiumbe chochote kuyatumia maji hayo kwa sababu ni chungu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema asqainakum ma'an aima furatan maji ambayo ni adhban maji ambayo ni matamu wanadamu wanatumia katika ulimwengu huu ayuha almuslimun maji haya ambayo tumesikia sasa hivi sifa zake ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu ameyasifu maji haya ma'an mubarakan ameyasifu maji haya ni ma'an tahura ameyasifu maji haya ni mutahhiran ameyasifu maji haya ni kwa sifa zingine mbalimbali ndani ya Qur'ani ambazo tumezitaja fayatura ni zipi katika mambo au ni yapi katika mambo ambayo Muislamu anafaa kuyajua yanayofungamana na maji haya yanayotoka mbinguni haya maji ayuha almuslimun yanayomiminika kutoka mbinguni yana adab na yana sunan na yana ahkam ambazo muislamu anafaa kuzisoma na kuzijua tukianza katika masala ya kwanza adab na sunan na ma, ya maji haya yanayomiminika kutoka mbinguni jambo la kwanza katika adab na sunan za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni pindi mwanadamu anapoona mawingu ya maji wingu linapotanda katika ulimwengu juu ya sakafu ya ulimwengu kumekuwa na mawingu ambayo yanayopelekea maji kumiminika katika ulimwengu huu kwa sababu maji hayaji kwa ghafla maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyawekea sababu yake ndio maana akasema wa anzalna minal muhsirat wal muhsirat hiya suhub ndio maana Mwenyezi Mungu akasema antum anzaltumuhu minal muzn wal muzn hiya sahab kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameweka mawingu ambayo ni sababu ya maji kumiminika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kwamba Muislamu anapoona wingu la maji linaanza kutanda kama alivyopokea Imamu Abu Daud fi sunani an Aisha radhiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى ناشئا في افق السماء ترك العمل وان كان في صلاه ثم يقول اللهم inni a'udhu bika min sharriha hilo ni fundisho la kwanza la mtume alayhi salatu wasalam kabla ya maji kumiminika muislamu anapoona mawingu ya maji yametanda katika ulimwengu maji yanakurubia kumiminika na mawingu yameanza kutapakaa katika ulimwengu huu mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyopokea Aisha fi sunani abi daud bi sanadin sahih anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalam alikuwa idha raa nashian fi ufuqi samaa alikuwa anapoona mawingu ya maji yanaanza kutanda na meanza kushikamana katika ulimwengu huu nashian ni wingu ambalo linaanza kushikana kabla ya wingu la maji kuanza kuwa ni kubwa yale mawingu yanapokwenda kushikana yanaitwa nashian fi ufuqi sama katika mbingu mtume alayhi salatu wasalam taraka al-amal anawacha kazi yote ambayo alikuwa anaifanya wa in kana fi salah hata akiwa yuko ndani ya sala thumma yaqul alafu mtume wetu alayhi salatu wasalam alikuwa akisema allahumma inni a'udhu bika min sharriha ewe mola najilinda kwako kutokamana na shari ya mawingu haya mawingu yanapotanda ayuhal muslimun ni moja katika mambo mawili ima ni rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ni adhab ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla والعياذ بالله من ذلك انا اسمع مولى سبحانه وتعالى في سوره الاحقاف فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم هيا مفundisho ndio yaliokuwa katika fahamu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio kama wanavyodhani wanadamu wa na sivyo kama wanavyofikiria wanadamu kulingama, kulingamana na elimu zao na kulingana na kanuni zao za kibinadamu na za kielimu za sayansi kwamba mawingu yanapotanda ni mawingu ambayo yanakuja na mvua mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam sio kila wingu ni wingu la mvua na mafundisho haya yanatokamana na Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wake na kuwaambia Waislamu na wanadamu wote, falamma raau, watu walipoliona wingu la maji limetanda katika ulimwengu, aridan mustaqbila awdiyatihim, wingu linakuja kuelekea katika maeneo yao walipokuwa wanaishi katika zile audia, qalu, walisema hadha aridun mumtiruna hili ni wingu la maji limekuja kututeremshia maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia mambo ambayo walikuwa hawayajui hawa watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaangamiza na kuadhibu qala bal huwa mastajaltum bih Mwenyezi Mungu anasema hii ndiyo ile ambayo mlikuwa mkiifanyia haraka kwa sababu hawa ni katika wale watu ambao walikuwa wakiwaambia mitume wao walipowakanusha na kuwakadhibu na kuwakadhibisha wakawaambia kama nyinyi ni wakweli katika haya maneno mnayoyasema basi tuleteni adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo walifanya istijal ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla Mwenyezi Mungu anasema hadha mastajaltum bih hii ndiyo ile ambayo mlikuwa mkiifanyia haraka rihun ni upepo na mawingu ambayo yanabeba adhabun alim adhabu kali kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anapoona mawingu yametanda katika ulimwengu na yanaendelea kushikamana alikuwa mtume alayhi salatu wasalam hayuko katika hali ya raha mpaka wanasema wanasema masahaba alkiram منهم عائشه wanasema wakana yu'rafu dhalika fi wajhi na mambo hayo ya kutokuwa na raha katika wakati huo wa mtume alayhi salatu wasalam anapoona mawingu ilikuwa ikionekana katika uso wa mtume sallallahu alayhi wasallam anaingia anatoka anakwenda nje anaingia ndani katika hali ya wasiwasi na hofu hajui wingi wingu hili ambalo Mwenyezi Mungu amelileta hal huwa sahabun mumtir au huwa adhabun min indillahi azza wa jalla hili ni wingu la mvua au ni wingu la adhabu akawa anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maombi ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiyaomba ambayo muislamu anafaa kuyasema kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam ni aseme Allahumma inni a'udhu bika min sharriha maji yanapomiminika kutoka mbinguni kuna mafundisho matatu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fundisho la kwanza muislamu anapoona maji yameanza kumiminika mvua inaendelea kunyesha au mvua imeanza kunyesha muislamu anafaa kufuata mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam katika mambo matatu yafuatayo jambo la kwanza an yaqula bil ma'thur au an yad'u bil ma'thur wa bima jaa'a 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aombe dua ile dua ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiomba wakati mvua inaanza kunyesha rawa al-bukhari an aisha رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا تومي عليه الصلاه والسلام alikuwa anasema anapoona mvua inaponyesha au mvua inapoanza kunyesha Aisha radhiyallahu anha anasema mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akisema allahumma sayyiban nafi'an ewe mola yajalie maji haya na ifanye mvua hii iwe ni mvua yenye kuendelea na mvua iliyo na manufaa sayyiban ay munhamiran mutadaffiqan maji yanayoendelea kumiminika na maji yanayoendelea kushuka kwa mturuziko na kwa mfujo nafi'an lakini sio maji yanayoendelea kumiminika yatakayoleta madhara kwa sababu yakimiminika sana yatakuja kuleta mafuriko yatakuja kudhuru watu na wanadamu tume alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa jawami'ul kalim akawa anasema sayyiban maji munhamiran mutadaffiqan yateremshe kwa wingi lakini nafi'an lakini yaliyo na manufaa kwa hivyo ewe muislamu unapoona mvua inanyesha usikae ukaangalia mvua umeitolea macho huku mdomo wako umeufunga halafu unaisifu mvua au unaitukana hii mvua inzidi sana hii mvua yamiminika tangu juzi haisimami badala kusema maneno kama haya mtume alayhi salatu wasalam amekufundisha ma huwa afdalu min dhalik madha taqul taqulu allahumma sayyiban nafi'a thaniyan muislamu anapoona mvua inanyesha yad'u bima yasha wa yukthiru min ad-du'a aombe anachotaka kukiomba na akithirishe katika maombi yake. Jambo la kwanza unaomba dua ambayo Mtume alayhi salatu wasalam amekufundisha dua mahsusi ya mvua. Dua ya pili ni dua ambayo Muislamu anaiomba yake yeye mwenyewe, yad'u bima yasha, waomba kile unachotaka, wa tukthir min ad-du'a na unaendelea kukithirisha katika dua na huku mvua inaendelea kunyesha na haya ni mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam rawa al-imam Abu Dawud fi sunanihi والحاكم في المستدرك باسناد حسن عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيما سهل ابن سعد kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema thintani la turaddani au qallama turaddan kuna mambo mawili thintan mambo mawili la turaddan hayarudishwi au qallama turaddan au ni uchache mno kwamba yanaregeshwa ad 'inda an-nidaa jambo la kwanza ni duaa ambayo muislamu yuaiomba wakati wa nida wa nida huwa aladhan wakati wa adhan kuna dua ambayo muislamu anatakiwa katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiombe yake yeye mwenyewe wakati wa adhan na dua hiyo hairegeshwi kinyume na vile ilivyo leo adhana inaendelea wayunadi almunadi lisalah watu wako katika mazungumzo yao ya upuzi watu wanaangalia mipira wengine wanacheza dumna na wengine wanacheza keram wanapitwa na wakati ambao ni mkubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kuwa ni zawadi ya Muislamu ukiomba katika wakati huo wa nida hadha dua la yurad huo ni wakati wa kwanza jambo la pili ambalo halirejea فقد روى البخاري عن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر tulichukiwa na mvua wakati tulipokuwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fahasara rasulullah sallallahu alayhi wasallam thawba mtume sallallahu alayhi wasallam akainua nguo yake hatta asabahu min almatar mpaka akifikiwa na maji ya mvua katika mwili wake faqulna tukasema ya rasulullah ewe mtume wa mwenyezi Mungu lima sana'ta hadha kwa nini umefanya hivi qal akasema annahu hadithu ahdin bi rabbih kwa sababu maji haya ya mvua yameumbwa hivi karibuni kutoka kwa Mwenyezi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yameanza kushuka hivi karibuni kutoka juu mbinguni anasema imamu nawawi maana ya maneno haya ni kwamba maji ni rahma na rahma hii imeanza kushuka hivi karibuni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu mbinguni kwa hivyo yustahabu lilmuslimika badala ya uislamu leo anakimbilia katika nyumba yake anawakiingia katika gari anajifinika maji asimfikia naam pengine usitote na maji lakini sunna ya mtume alayhi salatu wasalam fanya bidii sehemu fulani ya maji ikufikie katika mvua tena iwe ni sehemu ya kwanza ya mvua inapomiminika inda awwal almatar maji pale yanapoanza kushuka mara ya kwanza اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم عباد الله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 kama vile sala na kama vile zaka mambo haya yanafungamana na mvua tukianza na ahkam za ihtiqat na aqida ya muislam anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi hadithi zaid ibn khalid قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadith qudusi amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi katika waja wangu kuna waja ambao wameamka wakiwa baadhi yao wananiamini na baadhi yao wamenikufuru baadhi ya waja wangu wamepambazukiwa katika asubuhi hii wakiwa wengine ni mu'minin na wengine ni makafiri maneno haya anayasema mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja baada ya kuswali sala ya alfajiri anasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla fa amma man qal yule muislamu anayesema mutirna mvua imetunyeshea bifadlillah wa birizqillah wa birahmatillah fahadha mu'minun bi kafirun bil kawkab muislamu anayesema maneno hayo kwamba mvua imetunyeshea kwa rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa ajili ya riziki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyo ndiye mja ambaye ameamka akiwa na muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amekufurisha itikadi ya nyota wa amma man qal na yule mja anayesema mutirna binajmi kadha tumenyeshewa mvua kwa sababu ya nyota fulani hadha kafirun bi mu'minun bil kawkab huyu ni mja ambaye ananikufurisha Mwenyezi Mungu anasema ananikufurisha mimi na anaamini nyota mafundisho ndani ya hadithi hii ayuha almuslimun ni kwamba muislamu anatakiwa katika i'tiqad katika akida yake na katika imani yake awe anaamini kwamba sababu ya mvua kushuka ni rahma za Mwenyezi Mungu na fadhila za Mwenyezi Mungu na riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya mengine yote anayoyajua au aliyosemeshwa ndani ya mashule na ndani ya vyuo vikuu, hizi ni sababu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka za kupatikaniwa kwa mvua, zinaitwa as-sunan al-kauniyah, lakini sio sababu yenyewe ya mvua kushuka. Leo vijana wetu wanafundishwa ndani ya mashule, mvua inashuka, wakati upepo unapokwenda sehemu hii inapanda namna hii na inashuka namna hii, alafu mawingu yanatanda, kisha mvua inashuka. Hakuna katika maneno hayo kwamba kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayepeleka mambo hayo. Hakuna katika vitabu vya science inayosomeshwa watoto wetu shuleni leo na kesho na mpaka siku ya kiyama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu alghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeteremsha mvua. Watoto mashule hawafundishwi maneno hayo, kwa sababu anayosomesha maneno hayo si siye aliye Muislamu, ni watu wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo watoto wa Kiislamu wanafundishwa maneno hayo baidan anil aqida wa baidan anil ndio maana watoto wa Kiislamu leo wanatakiwa kusoma elimu za science waje wawasomeshe watoto wa Kiislamu elimu ya science iliyo ya Kiislamu mtoto wa Kiislamu afundishwe kwamba mvua inashuka lakini mvua inashuka anayeteremsha mvua ni bifadlillah wa birahmatillah wa rizqillah sio binajmi kadha sio bisahabi kadha sio kwa sababu ya formula fulani hii inapopambana na hii na inapoingiana na hii, kuna chemistry na biology na jiografia fulani. Hakuna jiografia inayoteremsha mvua, hakuna science inayoteremsha mvua, hakuna meteorology inayoteremsha mvua. Mvua inashuka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka. Hii ndiyo akida ya Muislamu ambayo kutokamana na elimu za kimagharibi zilivyowavamia Waislamu leo wanapotoshwa ndani ya akida zao kwa hivyo watoto wa Kiislamu leo wanakulia ma'al asafi shadid anaambiwa mutirna bikadha wa kadha lakini sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama kwa upande wa ahkam alfiqhia ahkam fiqhia ziko nyingi ayuha almuslimun kama tulivyotaja mvua inaingia ndani ya ahkam za swala na inaingia ndani ya ahkam za zaka tukishika upande wa swala peke yake ndani ya khutba hii kwa sababu ya wakati mvua inaponyesha Mwenyezi Mungu au Mtume alayhi salatu wasalam katika mafundisho yake amewafundisha Waislamu mambo mawili. Jambo la kwanza wakati wa mvua inaponyesha na kumiminika tasqutu au yasqutu wujubu aljamaati fil masjid hilo jambo la kwanza sote tunajua ayuha almuslimun hakuna aliye na shaka juu ya maneno haya kwamba al aslu في الصلاه في صلاه الجماعه الوجوب صلاه يا جماعه واجب على كل مسلم ذكر بالغ وكل مسلم ألي بالغ امباي ني مونامومه تجب عليه الصلاه جماعه في المسجد لكن نبي صلى الله عليه وسلم كمان kutokamana na hii mvua inayomiminika akamwekea muislamu ruhusa na ruhusa yenyewe كما روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه ألا ينادي مناديه في ليلة مطيرة أو في الليلة الباردة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم وفي رواية as-salatu fi rihal tume alayhi salatu wasalam katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari wa Muslim katika hadithi vile vile ambayo amepokea Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn al-Harith katika hadithi vile vile ambayo amepokea Imam Ibn Majah min hadithi Usama al-Hudhali anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika usiku ulio na mvua nyingi au katika usiku uliokuwa wa baridi kali na ulio na upepo wa kuvuma mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimfundisha yule anayeadhini muadhini wake aseme ala sallu fi rihalikum swalini ndani ya majumba yenu hii ni sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba hujayasikia maneno haya au kwamba maneno haya waislamu hawayatekeleza hayo ni mambo mengine lakin hadhihi sunna thabita an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na hiyo ni ruhusa ya kwanza mtume alayhi salatu wasallam amekupa limadha kwa sababu dini ya uislamu Mwenyezi Mungu anaisifu ndani ya Qur'an ma ja'ala alaykum fid dini min haraj hakuna uzito katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mvua inanyesha kali usiku upepo ni wenye kuvuma Ubari, baridi ni kali katika usiku muadhini anafaa anapoadhini anasema imma ba'da al-adhan au katikati ya adhan baada ya kusema hayya 'ala al-salah hayya 'ala al-falah au badala ya hayya 'ala al-salah hayya 'ala al-falah anatakiwa aseme as-salatu fi rihal au ala sallu fi rihalikum kwa hivyo watu walio kwa majumbani wanasikia maneno haya wanaambiwa salini majumbani swala haijaanguka ruhusa iliyotolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba swala ya jamaa haisaliwi msikitini kwa sababu ya mashaka na uzito na tabu ya watu kuja ndani ya misikiti katika upepo mkali na baridi na katika siku ambayo mvua inaendelea kunyesha katika ulimwengu au katika masiku ya mvua thaniyan ruhusa ya pili ya mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa sala lau kama waislamu tayari wamekuja msikitini wakati huo wakija pengine mvua ilikuwa ni rasharasha imepungua kidogo waislamu wameingia msikitini wakiingia msikitini baada ya punde kidogo mvua ikaanza kunyesha kali watu wakiangalia mawingu namna hii yametanda na mvua inanyesha ni nzito na waislamu wana kwamba mvua hiyo inaendelea kunyesha na itaendelea kunyesha kwa, kwa kasi hadi sala itakayokuja hapa mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile ametoa ruhusa kwa waislamu upande wa jamu inajumuishwa swala mbili imma salatu dhuhri wal asr au salatu al maghrib wal isha lakini katika masala haya ya pili ayuha muslimun inawatakiwa inatakiwa kwa waislamu na hususan al aima ma imam wawe waangalifu sana katika mambo haya mambo ya al jam'u fi salah kwa sababu haya masala ya pili ni masala ya khilaf na khilaf iliyoko katika masala haya ni khilaf nzito baina ulama kwa sababu kuna baadhi yao ambao wanasema la jam' fil matar wako baadhi yao wanaosema katika kauli ya pili jam'u ya matar ni sala mbili peke yake al-maghrib wal-isha walaysa adh-dhuhr wal-'asr kauli ya tatu ambayo ni wanazuoni wengi ni kwamba salatul jam'i fil matar ipo katika sala nne mbili za adhuhuri na asri na mbili maghrib na isha almuhim ayuha almuslimun ni waislamu kuwa waangalifu katika masala ya jamaa kwa sababu al-aslu fi salah asli katika swala ni kwamba kila swala inatakiwa kuswaliwa na wakati wake inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta hii ya jamu ni ruhusa tu ambayo ulama wameitaja katika fatawa fi amali ahli almadina katika kauli ya Abdullah ibn Umar وهو قول جمع من السلف رضي الله عنهم وارضاهم lakini waislamu wanatakiwa kuwa uangalifu na kusisitiza maneno haya ayuha ni kwa sababu inapatikaniwa katika baadhi ya sehemu watu wanaichukua ruhusa hii kwa usahali ili wapate kupumzika au ili wapate ku, kupeleka mambo, ha, mambo yao kwa, kwa haraka waswali wamalize ili waangalie mambo mengine mambo haya ayuha almuslimun ni mambo mazito na inapofika katika masala ya jamu watu wanatakiwa wafuate zile shurut ambazo wanazuoni wameziweka katika jamaa minha kwamba ile swala ya pili inaposwaliwa ya jamaa takdim swala ya pili inaposwaliwa iwe mvua bado inaendelea na waislamu wanaiswala wanaiswali swala hiyo msikitini hakuna jamaa takdim katika nyumba na iwe vile vile waislamu wana yakin sio shaka kwamba mvua inaendelea kunyesha kwa kasi sivyo kama ilivyotokea katika baadhi ya sehemu rasha rasha za mvua kwa mbali eh waislamu wanaswali swala mbili na waislamu wanafanya jamaa bila ya kuhakikisha kwamba sharti zake zimekamilika اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين